Eta erran bezala hemen Xabilo Lopepe eta Antion Etxebere egun ontzieri eta ongietorri. Egunon. Bai, egunon crowdfunding eh, diru bilketa bat antolatzen eh, duzue, zergatik laste hori jakinen uh, dugu, baina lehenbizikorik egiten al daukuzia edo horretarazten al entzuler, zer den ZLBB norzi izten, zer ekoizten duzuen, alduden plantatia duzuen uh, gaznategian? Hordian, uh, ba, fite, aski fite iteko, ZLBB uh, markadan uh, sortua da, uh, historikoki. Uh, gero ardidunak eh, zenta historikoki behidunak ziren baizik. Mm -hmm. Eta lotua ziren beste kooperatiba handi bati, Power alerdiko bati. Eta gero ardidunak sartu ziren uh, latanoi, latanoi, latanoi eta amak urte horietan. Eta emeki emeki hor uh, ere nahik ere izan zen denbora ZLPB desagertarazteat. Eta a, eh, talde bat eh, muntatu montatu zen, eh, momentu hartan, egoiteko ZLPB bere, bere baitan baizik. Eta hor dian, hor egun e, e, bat laborari gelitu ziren latan oita mar urte horietan. Eta eh, hor dian, hartio, eh, urtez eta urtez eh, kooperatiba izan da esne biltzea baizik, izan da din behi esnean edo ardi esnean. 2008 urte hartio, ez da sekoan izan gaxanate egirik zelpe ben. Hmm. Beti esne biltzea zen ardi eta behietan. 2000 urtean astapenetik, bon, entzinatze bat izan zen, Eh, zeren garazin uh, eh, ZPB-ek egin zuen uh, gasna leku bat. Hor, lehen... urratxa izan zen? Urratxa izan hmm. tegi joiteko. Gehitu nahi zinin zerbait, zerbait, Xabilo Pepe? Latanoita amarkadan, deia, eh, industrialek uh, eh, emengo uh, eh, ardiesne presioa apalazi nahi zuten, eta horren uh, ondorioz, uh, batzuk uh, ikusiz horako uh, manerak etzela posible eta menturaz berriz uh, berantago, hor deliberatu zuten uh, be, uh, bakarrik joitea eta entxatzea uh, autonoma izaitea ez dakit, bena eh, ben bidetik segitzea, eta hola pasatu zen, eta hor bi mila eta bekasik be e, <laughs> hogei behantago, be, ber historia izan da, beste kolpe bat zelpe ben kontra, e, hor aldiz esnia ez da zen esnia ez biltzea, eta nunbait e, zelpe behat desagertaraztea, eta be hortik be, beste pario bat egin dugu, zenta piskat kasko gorra gira, horiek eh, emengo laborariak badakide guai, eta hor, be, ala ere gure gazanategia egitea deliberatu dugu, eta ideia segitu dugu, eta ala, eta hortan gira, horrein egin ara bai. gainera. Eta etzen txipia, egun eta hiru ekoizle bat zizte, ez da eh, gaznategi txipia alduden, muntatu dena? Ez da gazantzik eh, aldudena, eta gainera gure azken, eh, gure lehen eh, ideian, etzen hain handia izan behar. Gure nahi ginoen industrialekin beti lanian izan, parte, esne parte bat saldu, eta beste parte bat gu horrek egin, eta, eta hori etzen industrialen gustuko iduriz, ez zuten sobra konkurentziek nahi, Guk uste ginoen tipia ginela, bena aski hondia ginen ala ere, uh, eh, piskat, beldurra emaiteko, handi horiek, eta eta horrean bortxateak izan gira, be, handiago baten egitea, gure esne guzia, uh, gaznatzeko, eh, hala, horreintik aste. CLPB kooperatifako Xabilo Pepe eta Antion Etxeber hemen gure gomitak goizberri eman aldian, kooperatifa hunek, crowdfunding, diru bilketa bat abiatia baitu, horren aipamena eginen dugu, baina lehenik sortzek baitira Euskal Iratietan, berrien laburpena zurekin, Bernaetar gaina. Milasker Bernadet, Sar Jartio, Xabi Lopepe eta Antion Etxeber, hemen CLPB-ren izenean crowdfunding diru bilketa kampaina bat abiatia baitu kooperatifak, horren aipamenaren egiterat jinak eh, zauzkigu eta lehenik eh, diru beharretan balima da eh, kopeatifa, egana idia CLPB lan dela mementuan diruaren aldetik. Lan nire gaita itza bada, hala, ala, eh, hostia izan dena, uh, obligatia izan gira gaznatik gaundi baten iteat, biziki, esne, albe bat esne gaznatzat askifite, Uh, eh, proiektu hortan joan gira, uh, ba, ginakien lekuko gazna baizik eginez zaila izan entzela arrund merkatu guzietan sartzeko. Ordean, gure, nola egan, parioa izan da gazna berri baten merkatuan ezartzeat, e, eh, gazna guri eh, fresko hori. Bai. Ordian eta gero esne, behi esnean ere esnea aiteat eta mm, gurina, horreinko egunean. Pario bat da, eh, egun denbora behar da merkatu horren iteko, merkatua hasten da, Eh, baina denbora behar dugu, hmm. eta helburua da crowdfunding horrek ilan, wala, laguntza batuk aiteat jende guzietaik ere, erraiteko, wala, uh, eh, zien beharrean gira, uh, laguntza pixka behar dugu, zeren momento zaila erraiten alda ere, ez da simple, Baina bidean gira eta ala, mm. Eh, deitzen zaituztegu eskukaldi bat emaiteko. da ziko dugu Xabilu Pepe behar balenik, zer egiten den ez dugu hori aipatu hain zinean, zer egiten da eh, eh, esnea botoiletan saltzea ere, de, desafio hori ere eginda, gurina egiten da, gazna, Ainizko gauza, abiatu da aldudetik, eh? Ba, ainiz gauza, zenta gure gazonatik jari esker, ainiz gauza egiten alditugu. Eh, hori gauza una da, hondia eh, ondia izaitia azkenean ez da, ez da baita espada txarra. Hodean, eh, uh, egiten dugu, eta guk beden, fe, guk beden Nikola eganen du, bena, eh, eskoalegiko esnia dela guk uh, garantitzen aldugu, hori segura da, emengo azlek egiten dute, eta eskoalegitik heldu dena. Eta ostion aipatzen nuena, eh, kalitatezkoa, uh, ez da sormarkarik uh, behi esniarekin, mainan uh, segidan txenditzen da uh, gustutik. Gero gurina egiten dugu, eta alantion ekerten zuen bezala, badira sormarkako uh, gaznak, hor, ez hau ditugunak, handi horiako hor, eta gero, eh, freskoetan, bada pixkat eh, ahuntz gazna egiten den bezala, eh, buseta hori, bakizu, forma hortakoa, da ber egiteko manera hartu dugu, benen ardi esniarekin. Eta egia da horrekin, biziki, uh, biziki untsa martxatzen dela. Uh, laborariek pixkat ezautazteko uh, eh, uh, gauza hori pasatzen gira uh, supermerkatuetan eta jestarazten jender, ezautzen ez dutenak eta ba, gehienek egia eran maite dute eta erosten dute uh, batzutan uh, utziz hauntz uh, gazna bazterriat, atxe ba, baitute uh, ala, ardi, ardi, ekin, egina, dena gehiago guztu baduela. duela. Hmm. E, merkatua, kausitua da, ba, badaiteko pentsatzeko, ono, baina e, eh, mandezakun e, eh, horiek eta erosten dituzte lpb ko eh, ekoizpenaka? Bai, bai, animaleko lana egina izan da, eta biziki fite, e, orain, ez dakit, e, markak edo izenak egiten alditugunak, benen, Eh, Carrefour, Intermarché, Leclerc, eh, ba, kasik mm -hmm. denetan gira, uh, entxatzen gira eta hortako da, ono gehiago denbora behar da Frantzia osoan izaiteko, hemen uh, eskualegi mailan eta akitania mailan uh, untxalaz gure uh, Moskina guziak atxamaiten aldira, eta gira, hor emekimeki Frantzia iparian eta, eta eskuinta ezker, Baina, hala da, denbora behar da, eta orain kampaina hori egiten mali madugu da dirua behar dugula kotz fite, baina ikusi behar da ere eh, gaznak tegia martxatzen dela, eh, dirua gal egiten duela egunero, baditugula ogoi eta bost eh, langile, horiek pagatu behar direla, uh, egun eta hiru laborari, horiek ere behar dira ben pagak egin, eta hori da, da enpresa Enpresa eh, guziak asten direlarik, uh, baute eh, momentu zaila hori, nun uh, uh, dirua behar den uh, segitzeko. Da, hor ez palima duzu dirurik, e, egia da biziki zaila dela eta batzutan uh, hor direla e, hiltzen, azkenean mm. enpresa horiek. Mm. guk hor egiten duguna kanpaina horren bidez, da ikustea dereia ere hainitz, hainitz sustengu ukan ginuen uh, 2000 hor esnia botatzen ginuelarik, hainitz jende uh, gure uh, borroka deia zuzena zela, eta segitu behar ginuela, ordean guk segitu dugu, eta orain berriz aldu eh, gira, eh, ikusteko e, gure proiektua beti segitzen dutenaz, eta eta eta, mm, diru, diru piskat emaitea, eno ustez ez da emaitea zenta gibeletik ukanen dute ere ordaina, guk inala inen dugu gazna ona egiteko, eta presio honean, eta sustut aldudeko bale hori hor, beti... Nola, bizi edo mm. la, hmm. laborantza txikitzeko gana. Mm. Aintzinetik ikusia zen, dena den, eh, dificultate mota hori, izaintzela, orai, eh, eh zoen proiektua aintzinerat eh, eramaiteko? Ba, hori baginakian, ortako mm. gira joan ere uh, gazna berri horietat, uh, baginakian gazna, lekuko gazna baizik eginez, ono zailago izan entzela, Uh, ikusi zeboa orainko egunean, erran eh, duen bezasabik, sartu gira super, supermerkatu guzietan, zeiren produktu berria baitugu. Mm. Ez lekuko gazna ikilan, produktu berri ikilan sartzen gira. Gero lekuko gazna ere hartzen dute, baina lehenik intesatia dira, zenta produktu berri bat badugu. Eta hori lehena gira egiten uh, buseta hori ardizna da lehena gira, Euskal Herriko gurina, lehena gira, ara, Odean gure helburua, baginakien, uh, eh, egan behar da, bankoak egin dutera haien lana uh, eh, enbiesti guzia, paratia izan da, ez da problematik, me baginakien, espero ginen behar din ere, merkatoa fiteago zabaloko ginuela, Hortako uh, zabaltzen gira diender. Uh, beraz, diru bilketa horrekin, zoin da xedea, bon, lehenik ikueko funksionamenduan jarraikitzeko eta laguntzeko, mena badit, beste xede batzu ere, alere. Sede ba, eta idei hainitz baditugu, hortako ez da, ez da problemaik. <laughs> Gero beste mugak badira, eta hor lehen muga da momentukotz, eh, ara, diru piskat, pixkaten ukaitea. Ba, gure lehentasuna edo zen gizaz, uh, eh, betiko izan da, da uh, ardi esnia eta behi esnia ere, uh, hein hon, hon batean atxikitzea laborariak bere lanetik uh, bizi Hori zen lehen eta garrantegi baten muntatzea uh, bakarrik dirua uh, Uh, gazner uh, bidez eginez eta ez dakit uh, uh, beste baiti eta azkenean laboraria petzero usteko, uh, etzuen zentsurik uh, laborariak lehenik eta gero biztanda ogoita bost langile baritugula hori egin dutere uh, sedea da be, atxikitzea eta menturaz Be, gehiago, zenta gure gazantegia uh, eh, martxatzen mali bada uh, eh, atopera, uh, eh, uste dut, berroi edo berroi eta amar langile okeiten alginukena uh, lanean hor, hor dian, uh, egitea eta gainera aldudeko balean, gatsa egiten du dea sede hon bat dela, mm. gero baitugu baitugu hainitzidei, menturaz gazna berri bat edo ez dakit, deia bi pari horiek... Hmm. Eh, atxikitzen mani baditugu, altxatzen mani baditugu, ez da gaizki izainez. Biarren urratxetan ere, aipatzen duzie, eh, manes buru beltzekin ere eh, lanian hartzea, baita ere berba bio esnea ere bakarrik biltzia edo arekin ere Hala. lanian hartzea. Bigarren esidean da hori, bon, lehen montoko ez dugu al, mm. mehel bat da ere hori, baitugu deia biologikoan direnak, mm. Bon, beste beste gaznategi batek ditu gaznetzen mentoko, zenta guk ez dugu ahal, horreinko egunean, lan hori egiten bakarrik. Eta mhm. buru beltza, bai, ortako giraren unbait uh, e, aludan uh, e, gaznategia, aludan uh, gaznategia eginik. Uh, e, Sok da, elburua dela, dena gaznatuko dugularik eta ahalko dugularik, Euh, bortak les ditugula la laborariak. Hmm. eta han buru beltza da gehikinik, eta espero dugu buru beltza ere eh, atxikitzea lekuan berian. Ba, eta susenketa bat egin behar da ere irudi mailan, zenta uh, eh, eskoregiko gazuna bizikiuntza saltzen da, irudi guzietan uh, alainan uh, buru beltza eta mendia ezartzen da, zugu beste arrazarik ikusten eta ez zila jametaik edo Hori baita <laughs> saltzeko uh, irudio berena, benen uh, ez palimazira susen gibelian zure egiteko manerekin, ez zira, ez susen deia be, eh, kontsumitzailea ikin, eh, ez da ona, ez da historia ez da horren duiten al. Eta gu eh, laborariak izanki hor, uh, uh, <laughs> gazanate nagusi eta eta laborariak ere, uh, ezin, ezin dugu, hori egin, irudi faltsu bat eman eta ez, ez, ez, mm, da. Mm. susenketa hori, ah, importantatxe maiten dut, gu, guk egiten algu ono laborariak bai gira hor uh, uh, tresna kudeatzaileak, Eh, gero espalin bada hola, be, izaiten aldira, hala. Mm, mm. Bon, diru kampaina bilketa hori, berdugu aipatu, zemaneretan mm. Eh, nola egiten da, eh, xuxen. Nola laguntzen alda eh, kooperatifa? biziki simplea da, zenta badira enpresak eh, hortan uh, berezit, direnak, eta guk, uh, ala, otatu dugu bat, uh, eh, piskat, baloren aldetik ere, hainitz uh, hareman ukan ditugu hautatu hain zin eta egia badela ekipa hon bat, eta gure proiektua sustengatzen duena hor. Ehm, behar da internet gune batera joan, ordean deitzen da Bulbintown, barkatu <laughs> eskaldunen zat bulbintaun, bul ez dakit nola egan den, esuaraz, <laughs> ezin da. Eta hor, be, atxamaiten da gure proiektua, bada pixkat, bada historikoa, bada, bada dena, argazki, bideo, eta eh, etziste lehenketa, etziste eneatuko, eta bian Eta gero, be, alainan, eh, hortako uh, dina internet gune hortat, sosa eh, emaiteko manera bada. Odean, bakotsak nahi du diruzama diru sama emaiten aldu, <clears throat> eta badira manera batzu ere, eh, eman dezagun, eh, eh, hogei uh, euro emaiten baduzu, behukanen duzu uh, mil esker hondi bat gure partetik, <laughs> berroita mar euro emanez, ebe gazna, gazna plato bat ukanen duzu etxen, uh, iru egun euro emaiten duzu, ba, adibideak dira, bena, bai, mm. ala, dira nola eran, xari batzu, normala da ere, sustengatzea dirua emaitea, eta ez balin badakizu eh, nora joan den, eta segiteko den, ala, eh, balin bada gibelian, eh, ala, eskertzeko manera ere da, be, opari baten emaitea, <clears throat> be pentsatu dugu, be, ala, be, dia gure gazna ezagutarazteko eh, manera, manera biziki ona da guretako, edo zen gizaz, eta eskertzeko ere eh, manera batez, uh, eh, Diro emaiten duena, duenari. Adel, ho, bizpairu urratxa aipatu ditugu, eh? lehenbiziko urratxian gira mementuan, mm bi laite, bada, beraz, guai, dirua emaiteko. Bai, bi laite ordean, orain, e, agurila astapena asiara eta iraila ondara arte joanen da. Hori lehen da. Eh, Me badugu bigarren parte bat iraila erditan hasiko dena, hori uh, itzulia da geago uz investizor. Mhm. Hori bai. beste uh, maila bat da, ez da bate ber helburua. Bai. Hor lehen partea helburua da eltzeat egun mila eurotat. Eta bigarrenean da helburua da boste egun mila eurotat eltzeat. Ados. Ez da ber publikoari eh, Mm -hmm. Lehen parte hori, bilaiten burian ez palimada bilketa hori eh, egiten, eta ez dugu hori biztan dena desiratzen, mainan ze gertatzen da? Ebe dena galdia da. Berriz itzultzen da? Ba, edo, ba, diro, da? eta itzultzen da, ez dugu lortu uh, heltzea. Hmm. Baina gero uh, heltzen balimagiran, eta egia erran biziki, biziki untxa abiatua da, uh, Aski, aski, aski fite eta argitiak gira ere, mm -hmm. nola hartzen duen fite, e, bizki kontengira gira hortako. Eh, baina eh, izaiten alda eh, guk egun mila euro <clears throat> ezagri dugu, baina gehiago izaiten alda eta segitzen malin bada internet gunean bari da beste proiektu batzu eta bat adibidez, biskotxeria bat, janet deitzen dena, horiek berroi eta mila euro nahi zuten eta lortu dute egun mila baino gehiago. Aha. Eta gero bigarren parte hortan hor, nun kapitala sartzen den, hor gehiago da diru uh, ezartzeko, plazatzeko, ez da bai pasatzea Bai. <laughs> eta hor, berdin, lortu dute, un mila nahi zuten, eta kasik bere un euro bildu dute. Hmm. gira, mementuan, eman ezagun ostirala, e, a, piskagoiti behiti emain dugu zenbakia, duela zonbait egun abiatia, eta jeranik zoma bildua izan da? Ebe, kasik e, eh, emeretzi mila eurotan gira, eta proiektuain uneko eh, kasik hobeiat aldea gira deia. Zonbait egunez, beraz, buruila finitze arte, bada, hene gustuko? Eta jakin ginez ere ez ginela ono uh, eh, irulegiko erraten pasatiak, ordean uh, jende gehienak, uh, eh, gehienak etzakiten uh, <laughs> informazio hori. Eta Euskal irratietan, gainerat, lau irratietan. Bon, beraz, horretaraziko dugu behar ba eman hau bururatu baino lehen gure solasaldia, norat behar den joan, beraz, diru laguntza hori maiteko? Be, uh, joan internet xarerat, Bulb in Town, deitzen da, txemen mm -hmm. e, uh, duzu elotura. Uh... Mentura, zer ganen dugu Bulb in Town fite b u l b i B-U-L-B-I-N-T-O-U-B-Bikoitza-N.com. Badakizie, egune xuriak badiela eta batzuk ez dutela internetik eta ez dutela ordina gailurik eta behar ba, plazer luketela laguntza eskaintzia nola egin behar dute jende horiek? Habe, ah, biztan dena ongi dira eta bada hor uh, posibilitate bat, txekez ere biztan da ono pagatzen alda. Ordean, um, eta sunentzat, ene ustez, simplena da CLP bera deitzea, eh, garazin dugu eh, bulegoa, ordean, uh, txamanen duzie fite-fitea, garazin CLP be eta eta eta sun ukanen duzie, bena, diakintzazia ere bat txekez egiten aldera, eta sustengu mota guziak hartzen ditugu, eh, ez bauzi internetetik pasatu nahi, uh, din guztian CLP berat edo idatzi, ditu, ez da, ez da razorik. Antion Echeber eta Xabilo Pepe, azken hitza? Eskoalegi mailan ikeran ezake laborantza munduan hor guk pario bat egin dugula, eh, laborari guzien on, eh, on izanen dena edo eginen duena, agian, um, izan giten uh, ehm, bezne batean edo CLPBan eh, edo la, azkenean horrek ez du importantzia hondik. Uh, eh, importantena da atxigitzia esne presioa hein hon batean, laborantza atxigitzeko hemen gure lurretan eta berezikimen dietan. Eta azkenean bi... Uh, Bi enpresa, baizik, espalima dira esne hartzeko, prezioa uh, eh, peko horreka joanen da, hori segura da. Odean, hainitzi zaitea, ez da hon baino, eh, ez da hon baizik izaiten al. Odean, ene eh, ustez hor, denek ba, badugu hor posibilitate bat hor pario hon bati, uh, pario hon bat uh, hor, eta ene ustez, are, den urtetan, uh, obekio bali magira hor, askifite askifite den urtetan denen zaton izanen da. Bai, izan da din eh, arti xailan, zinua zinuen bezala, edo behi xailan ere, zenta behi mailan, eh, esne mailan ez da eh, gaznate gidik hemen, eta guk bardugu zerbait egin, behi esne arentzatere, zenta momento zaila baituzte, iduriz momento zaila pasatuko ituzte, ikusiz ze mugimendu izan diren azken asteetan, ozian, izan, Euskal Herriaren zat, eh, CLP-bek ere bizi behar du eta bester ere kartzeko harra bat. Milesker, ondoko egunak arte. Milesker zuri.